Njihov život, vjerski život, nemoguće bez tih osobina. Nemoguće je da se smatraju da budu vjernici bez tih prijeko potrebnih osobina. U našim zadnjim emisijama konkretno govorili smo o jednoj posebnoj osobini bez koje zasigurno nema imana. I Allah subhanahu wa ta'ala na pojedinim mjestima u Kur'an i Kerimu to jasno naznačuje. A to je dakle nada u Allaha, u Allaha subhanahu wa ta'ala, nada u Allahovu milost, nada u Allahovu oprost, nada u nagradu, kod Allaha subhanahu wa ta'ala i slično. Nadu u Allaha, nadu u Allahovu milost gube samo nevjernici. Dakle, gubljenje nade u Allaha i Allahovu milost, Allahov oprost, to nije svojstveno vjernicima. Vjernici trebaju da čine dobra djela i na drugoj strani da se nadaju Allahovoj nagradi, da se nadaju Allahom oprostu, da se nadaju Allahovoj milosti svojim dijelima, ne mogu ući u džennet, ali mogu svojim dijelima zadobiti Allahovu milost kojom Allahovom dozvolom ulaze, ulaze u džennet. U našoj zadnjoj emisiji govorili smo o uvjetu ispravne nade, jer mnogi ljudi, pa čak i svi, dakle, nadaju se. Nečemu se nadaju. Međutim, neki su iskreni u tim svojim nadama, u tom svom nadanju, dok kod nekih su samo puste i puke želje Koja je razlika između želje i ispravne nade? U prošloj emisiji o tome smo govorili detaljnije. Jedan dakle od uvjeta i najbitniji uvjet ispravne nade jeste činjenje dobrih dijela. Jeste činjenje dobrih dijela. Kao što Allah Jalla wa'ala kaže u suri El-Kef, na kraju same sure El-Kef, kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Onaj koji se nada, onaj koji se nada lijepom susretu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, dakle sutra na sudnjem danu, na drugome svijetu, neka čini dobra djela i neka u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala nikoga ne pripisuje. Neka u ibadetu kojeg čini Allahu jalla wa'ala nikoga drugog ne smatra ravnim. Taj ibadet čisto, isključivo čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala, čini ibadet onako kako ga je činio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zbog toga Ibnul Qaim rahimehullahu ta'ala kaže jednoglasno mišljenje kod islamskih učenjaka jeste da nema nade bez dobrih dijela. Ovdje u ovom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže ko se nada lijepom susretu sa Allahom, ko se nada nagradi od Allaha, neka čini dobra djela. Neka čini dobra djela. Stoga islamski učenjaci su složni da bi naša nada u Allaha, Allahovu nagradu, Allahovu oprost, Allahovu milost bila ispravna, moramo kod sebe imati djela. Koja djela imati djela? za kojim dijelima posegnuti, koja dijela činiti da bismo kod sebe imali nadu u Allaha. Da bismo kod sebe izgradili u našim prsima, u našim srcima ispravnu nadu u Allaha subhanahu wa ta'ala. Koja dijela imati, s kojim dijelima se pozabaviti, naročito u našim životima da ne, da ne bismo izgubili nadu u Allahovu milost, Allahov oprost i da ne bismo, ne dao Allah subhanahu wa ta'ala, doveli u pitanje svoju vjeru. Brojna su dijela. Spomenut ćemo u ovoj emisiji nekoliko, nekoliko tih dijela, budući da nam vrijeme ne dozvoljava da govorimo opširno. Pa dakle, za sigurno I ne samo kod ove osobine, već kod svake prijeko potrebne osobine za vjernika i vjernicu, jedan od glavnih puteva, načina, metoda izgradnje te osobine i postizanja, ostvarenja te osobine jeste spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala, spoznaja Allahovi jalla vala lijepih imena i njegovih uzvišenih svojstava. Pa konkretno kod izgradnje ispravne nade u Allaha, Allahovu milost, Allahovu oprost, neophodno je da se upoznamo sa Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima koji su, koja su usko vezana s nadom, koja su usko vezana sa Allahovim oprostom, Allahovom milošću. Dakle, da ne bi čovjek izgubio nadu u Allaha subhanahu wa ta'ala, njegov oprost, njegovu milost, treba da se upozna sa Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima koji govor, koja govore o Allahovim subhanahu wa ta'ala prostranoj milosti, koja govore o Allahovim subhanahu wa ta'ala neizmjerno velikom oprostu, da se upoznamo sa Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Afuv, Ar-Rauf i slično, dakle, onaj koji je svemilostiv. Allah subhanahu wa ta'ala je svemilostiv i ne samo dakle pre, prema ljudima, već prema svim stvorenjima. I ne samo od ljudi prema vjernicima, već i prema nevjernicima. Pa kako da vjernik gubi nadu Allaha subhanahu wa ta'ala kada je Allah dželavala na određeni način shodno svojoj mudrosti, svojoj želji i volji milostiv i prema nevjernicima kako da ne bude milostiv prema vjernicima. Zato vjernik kada i počini neko djelo loše, kada učini neki grijeh, treba da se prisjeti Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Treba da bude svjestan, da zna da je Allahova milost pretekla Allahovu sržbu. Da je Allahova milost pretekla Allahovu sržbu. Treba da zna da se Allah subhanahu wa ta'ala raduje pokajanju svoga roba više nego li se rob čovjek raduje svome ponovnom povratku u život. Kada malte ne bude na, krani, na granici života da umre, pa Allah subhanahu wa ta'ala ponovo ga vrati u život koliko se čovjek obraduje. I koliko, kada bismo mogli upitati mrtve, koliko i koja bi to bila njihova najmoć, najveća želja, rekli bi, samo da se vrate i da proborave na dunjalu koju još nekoliko trenutaka, vrlo malo. Dakle, pa čovjek se raduje svome ponovnom povratku u život. Međutim, stoji u hadisu da se Allah subhanahu wa ta'ala više obraduje teubi pokajanju svoga roba nego li ovaj rob svome ponovnom povratku u život. Pa kada dakle sve to znamo, kako da gubimo nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost? Kako da gubimo nadu Allahu oprost kada Allah dželle vala prejasno kaže: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, koji prelazite svaku granicu zla, nema grijeha da ga niste učinili, ne gubite la taqnatu min rahmetillah. Ne gubite nadu Allahu milost. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Doista Allah subhanahu wa ta'ala oprašta grijehe, sve grijehe. Ukoliko iskreno ga zamolimo za oprost. Allah subhanahu wa ta'ala će oprostiti. Ne zaboravljajmo hadis kuci također u kojem kaže Allah jalla wa ala, o robe moj, sve dok me dozivaš i sve dok mi se obraćaš, makoliko imao grijeha, ja ću ti ih oprostiti. Kada bi mi došao s grijesima kojima se može ispuniti cijela zemlja, ja bih ti došao sa isto toliko oprosta bez ikakve smetnje kada bi mi učinio grijeha s kojima se može ispuniti prostor između zemlje i nebesa, grijeha među kojima nema širka, na meni nekoga smatraš ravnim, ja bi ti sve to oprostio, bez ikakve smetnje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pa kako da gubimo nadu u Allahovu milost? Kada imamo ovakvoga gospodara, Allaha Jalla ala, koji je sve milostiv, koji je milostiv, koji nije za sebe zadržao tu milost, već je Allah subhanahu wa ta'ala tu milost je spustio među svoje robove, kako se kaže u hadisima da kod Allaha postoji stotinu milosti, samo jednu milost, samo jednu milost spustio je na dunjaluk. 99 milosti ostavio je za ahiret, kada bude vaganje, obračunavanje za dijela koja smo činili, kada budu predočena naša dobra djela i predočena naša loša djela, ne gubimo nadu Allahu oprost, ne gubimo nadu Allahu milost. 99 milosti Allah subhanahu wa ta'ala ostavio je za taj dan, za sudnji dan, najteži dan. Allah subhanahu wa ta'ala tada će također da bude posebno i milostiv. Kako da gubimo nadu u Allahov oprost, Allahov milost, kada je Allah jalla vala blagi, onaj koji Al-Halim koji ne požuruje s kažnjavanjem svojih robova. Kada mu čine grijehe, Allah subhanahu wa ta'ala odgađa kaznu, odgađa kaznu, ne bili mu se ti njegovi robovi pokajali za grijehe koje mu čine. Kako da gubimo nadu Allahov oprost, Allahov milost, kada je on el-gafur, onaj koji mnogo prašta, kada je on el-afuv, onaj koji iz temelja briše grijehe, potpuno briše grijehe, kada mu se iskreno obratimo za oprost i za njegovu milost. Dakle, da čovjek ne bi klonuo, da ne bi izgubio nadu Allahovu milost, odnosno da bi kod sebe izgradio ispravnu nadu Allaha, Allahovu oprost, Allahovu milost, Allahovu dobrotu, nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala treba da što je god moguće više upozna svoga gospodara, Allaha jalla wa'ala, kroz njegova lijepa imena i njegova uzvišena svojstva. Zatim drugo, koji se nadovezuje na ovo prvo, nas poznaju Allaha subhanahu ta'ala, drugo je lijepo mišljenje. Lijepo mišljenje kod nas o Allahu subhanahu wa ta'ala, dakle, izgrađuje kod nas ispravnu nadu u Allaha jalla, jalla wa'ala. Kaže Imam Sefarini, rahimahullahu ta'ala, stanje naših ispravnih prethodnika, dobrih prethodnika koji su bili, dakle, prije nas, ogledalo se u sljedećem nadi u nadi bez zapostavljanja dijela. Činili su dijela, dobra dijela i nadali su se i strahu bez klonulosti. Dakle, strahovali su također za svoja dijela, ali taj strah nije ih je doveo do klonulosti, do gubljenja nade. Ne, već bi i strahovali i nadali se. Strahovali za svoja dijela, jesu li im primljena, ali ipak se također na, na drugoj strani, na određeni način nadali, jeli, li, primanju tih dijela kod Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, imam sefarini u svemu tome neophodno je lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. U svemu tome neophodno je lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, da Allah subhanahu wa ta'ala neće poništiti dijela svojih dobrih robova, dobra dijela. Da Allah subhanahu wa ta'ala neće poništiti, već je dakle, uh, primiti ta dijela, prihvatiti, zabilježiti, pomno sačuvati ih i sutra nagraditi za ta dobra dijela, a inša Allahu ta'ala za loša dijela da će Allah subhanahu wa ta'ala preći preko njih. Zatim, nakon toga treće, koje su opet nadovezuje i na drugo i na prvo, a to je vezanje srca za Allaha subhanahu wa ta'ala, čvrsto vezivanje za Allaha džalla, džalla kada vjernik spozna svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena uzvišena svojstva, tada ima lijepo mišljenje o svome gospodaru i tada se najviše veže za Allaha subhanahu wa ta'ala. Tada mu je Allah subhanahu wa ta'ala najpreći kada je spoznao svoga gospodara kroz tako njegova lijepa imena, kada je saznao koliko je njegov gospodar milostiv, koliko je njegov gospodar blag, koliko njegov gospodar oprašta, koliko se njegov gospodar raduje njegovoj teubi, njegovom pokajanju, kako da ne veže svoje srce za Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako da ne bude uz Allaha subhanahu wa ta'ala kada su njegovi najslađi trenuci, najslađi trenuci njegovog života upravo sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Kako kažu naši ispravni prethodnici, nema uživanja na dunjaluku osim u svjesnosti o Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno u spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno, dakle, u robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala, kao što nema uživanja na ahiretu, na drugom svijetu, bez Allahovog oprosta i kao što nema uživanja u džennetu, bez gledanja u Allahu Allahovu dželjavala plemenito lice. Nema uživanja ni na dunjalku, ni na ahiretu, pa čak ni u džennetu, bez Allaha dželjavala. Također kažu, nema sigurnosti. Ne može se postići sigurnost na dunjaluku osim u strahu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Niti se može postići ugled, veličina, ponos osim u poniznosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I ne može se osjetiti rahatluk duše, lijep život osim u zadovoljstvu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Kako da čovjek ne veže svoje srce za Allaha subhanahu wa ta'ala? kako da mu Allah subhanahu wa ta'ala i ne bude i ne bude naj, najpreči. Zatim, bitno i takako, dakle, da svoj život provodimo i u strahu i u nadi. Dakle, da živimo između straha i nade. To će nas učiniti da ne klonujemo, da ne izgubimo nadu Allahovu milost. Da se na ispravan način nadamo Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom oprostu, i njegovoj milosti. Kako kaže Imam Ahmed Rahimehullahu Teala, neophodno je da kod vjernika budu strah i nada na istom stepenu. Na istom stepenu. I samo na takav način on će obstati da se podjednako i nada i da isto toliko strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala, da se nada Allahu subhanahu wa ta'ala i da strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko bilo koje od ovoga dvoga kod njega prevagne tokom njegovog života, on će biti upropašten. Ukoliko kod njega prevagne strah, klonuće. Izgubit će nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milosti, i njegov oprost. Dočim na drugoj strani, ukoliko kod njega prevlada nada, bit će siguran od Allahove kazne jedno i drugo, dakle i strah i nada, ukoliko prevagnu kod čovjeka, to će ga dovesti do ostavljanja dobrih dijela, do ostavljanja činjenja dobrih dijela. Ukoliko prevagne strah, klonuće i reće nema koristi u činjenju dobrih dijela, ja sam jeli, predviđen za džahennem, džahennem je stvoran radi mene. Neudu billahi ta'ala, pa će ostaviti dobra djela. Na drugoj strani, ukoliko prevagne kod njega nada, reći će ja imam dovoljno dobrih djela, nema potrebe da više činim dobra djela, pa će dakle biti siguran od Allahove kazne. Mislit će da je već ušao u džennet, da je pitanje samo da ređa stepena u džennetu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, neophodno je da kod svakog vjernika i vjernice na istom stepenu budu strah i nada tokom njegovog života. Pred kraj, kažu islamski učinjaci, pred kraj života, odnosno na samrti, kod vjernika trebala bi da prevlada nada u Allahu oprost, Allahu, Allahu milost. Zato Allah dželle vala spominje svoje dobre robove, naprotiv najbolje robove, Zekerija alaihi salatu wasalam i njegovu porodcu, dakle vjerovjesničku porodcu, upravo po strahu, po nadi i po žurenju sa činjenjem dobrih dijela. Pa kaže, innahum kanu yusarjune fil hajrati wa jed'unana ragaben wa raheba wa kanu lana hačijain. Doista su oni žurili da čine dobra djela i dozivali su nas, obraćali nam se iz, iz straha i nade i iskazivali strahopoštovanje prema nama. Samo onaj koji bude živio između straha i nade, on će ustrajavati u činjenju dobrih dijela. U svakom trenutku, u svakom dijeliću svoga života čovjek treba da živi između straha i nade. Ukoliko se opusti, kod njega prevlada nada. Ukoliko se opusti, neka se poboji, neka osjeti strah od Allaha subhanahu wa ta'ala kasne pa će ustati iz jeli, tog ljenčarenja i će činiti, činiti dobra, dobra djela. Ukoliko se preplaši toliko da pomisli da ne može da zadobije tim svojim djelima Allahu subhanahu wa ta'ala milost njegov oprost, neka se nada. Neka se nada, neka se sjeti Allahu subhanahu wa ta'ala lijepih imena koja govore o njegovoj je li prostranoj milosti i njegovom je li ogromnom oprostu. Zatim zasigurno ono što kod vjernika rađa, izgrađuje i čuva ispravnu nadu u Allaha subhanahu wa ta'ala, njegov oprost, njegovu milost, jeste i svjesnost blagodati koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao na dunja luku. Kada ga je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nakon što nije bio vrijedan spomena. Kada mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao brojne svoje blagodati nakon stvaranja. Stvorio ga u najljepšem skladu, Allah subhanahu wa ta'ala najljepše stvorenje jeste čovjek. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mi smo insana, čovjeka stvorili na najljepši način, u najljepšem skladu. Zatim ga je Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao ne samo time, najljepšim stvaranjem nad ostalim stvorenjima, već i time što mu je dao razum, time što mu je dao razum. Zatim vjernike. Allah subhanahu wa ta'ala odlikao posebnom blagodati, uputio ih u islam. Njihova prsa učinio prostranim za islam. Allah subhanahu wa ta'ala učvršćuje ih na tom putu, drži ih na pravom putu, ustrajavaju. Pa vjernik kada se prisjeti svih ovih, a i drugih blagodati koje mu je podario nakon islama, sve druge blagodati zasigurno dolaze nakon islama, odnosno u islamu. Allah subhanahu wa ta'ala život mu čini lijepim, Allah subhanahu wa ta'ala biva zadovoljan njime, Allah ga voli, Allah zbog njegove vjere islama približava mu se, odnosno je li taj rob dolazi u blizinu svoga gospodara i slično, je li brojne blagodati dolaze sa islamom, pa kada vjernik bude svjestan svih ovih blagodati, onda se nada i blagodatima Allaha subhanahu wa ta'ala na ahiretu. Onda se nada i blagodatima Allaha subhanahu wa ta'ala na ahiretu, nada se Allahovom džennetu, Allahovom zadovoljstvu i onda traga za dijelima koja vode do toga. Neće dakle se oslonuti na tu nadu pa da mu nada preraste u puku, u pustu želju. Ne, već nada se tim Allahovim subhanahu wa ta'ala blagodatima na drugom svijetu i onda se raspituje, saznava, naučava kojim dijelima da se bavi kako bi postigao Allahovo zadovoljstvo i Allahovu nagradu sutra na drugom svijetu. Zasigurno je li i ono što kod vjernika pobuđuje i izgrađuje i čuva ispravnu nadu Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovu nagrod, njegov oprost, njegovu milost, jeste i prisjećanje da Allah jalla vala najdosljednije ispunjava svoje obećanje. Vomen asdaku min Allahi qila. Ima li nekoga da istinitije govori o, o od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema. Allah subhanahu wa ta'ala najistinitiji u svome govoru, najistinitiji u svome obećanju. Inna Allahe la tuhlifu mi'ad. Doista Allah subhanahu wa ta'ala neće pronevjeriti obećanje koje je dao, a Allah subhanahu wa ta'ala je obećao da će nagraditi vjernike obećao da će vjernike koji svoj život potčine Allahu subhanahu wa ta'ala na dunjavku učvrstiti postojanom riječju pred smrt, a zatim također i na drugom svijetu, odnosno u kaboru i kasnije na ahiretu, jeli Allah subhanahu wa ta'ala će ih nagraditi. Vjernik treba da se prisjeća toga. Da dakle bude svjestan Allahovog obećanja, svjestan Allahove nagrade, kada Allah Jalla wa obeća da će nagraditi, onda će sigurno nagraditi i onda će još više nagraditi. Onda će još više nagraditi, jer onaj koji je imućan, onaj koji je najimućniji, on može da da mnogo onaj koji je siromašan poput nas ljudi, ja juhannas, antumul fukara ila Allah Kao što kaže Allah, dželle djelavala, o ljudi, vi ste siromasi, vi ste potrebni Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je neovisan, Allah je imućan Allah je bogat. Onaj koji je imućan onaj koji je bogat može da ti da sve što god poželi, što god hoće. Doći onaj koji je siromašan, on ti ne može dati ništa ili vrlo, vrlo malo ti može dati. Allah subhanahu wa ta'ala najimućniji. Zato Allah djelavala je obećao vjernicima džennet, obećao uživanja u džennetskim bašćama, obećao svoje zadovoljstvo njima i vjernik treba da se nada, nada tome, odnosno da posegne za djelima koja ga vode jeli, do svih tih blagodati na drugome svijetu. Zatim, zasigurno, trebamo biti ono što najviše pobuđuje kod vjernika ispravnu nadu jeste da se podučimo i da budemo svjesni Allahove subhanahu wa ta'ala prostrane milosti. Ponovo, dakle, ponavljam, da budemo svjesni Allahove subhanahu wa ta'ala imena koja govore o Allahovoj milosti, Allahom oprostu, da budemo svjesni da se podučimo kroz kuranske ajete, kroz hadisa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, o Allahovoj subhanahu wa ta'ala prostranoj milosti koja je pretekla njegovu sržbu u brojnim kuranskim ajetima gdje se spominje i milost i sržba. Prvo uglavnom se spominje Allahova milost i također u hadisima opisuje se Allahova subhanahu wa ta'ala prostrana milost pa jedne prilike kada Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam gleda kada vidi ženu kako dakle koja je bila robkinja koja se ne obazire na svoj status, šta će biti s njom, hoće li biti prodata, pogubljena ili slično, šta će biti s njom, traga za svojim djetetom, zatim pred svim muškarcima doji svoje dijete, nikoga se ne stidi, pita Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam svoje iskupljene shabe, šta mislite, da li bi ova žena ikada bacila svoje dijete u vatru, pa kažu nikada Allahov poslanić. Ne brine se za sebe, već se brine za to svoje dijete. I ne stidi se nikoga zbog svoga djeteta. Kako da ga baci u vatru? Pa kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi valadiha. Zasigurno je Allah milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svome djetetu. Podučimo se Allahove subhanahu wa ta'ala prostranoj milosti i upoznajmo se s dijelima koja vode do te milosti i onda na ispravan način nadajmo se Allahu subhanahu wa ta'ala.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 Allaha jalla vala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallillahuma ala nebina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.